Ja, meine liebe Leid, äh, jetzt äh, ist das Lied schon zu, zu, Ende und die Sendung noch nicht. Äh, <clears throat> ich habe äh, ein bisschen falsch gezählt, aber gleich kommt Stefan mit seinem Honky Tonk, oder? Ich, ich helfe dir zu rechnen, Manfred. Danke, Manfred. ja, also die, es war eigentlich bei dir keine Stunde oder fast. Aber es ist immer ein großes Spaß, mit Manfred auch ein bisschen zu senden. Und gleich, es fängt sowieso wie jeden zwei Wochen auf 96,6 jetzt gleich mit Honky Tonk Live. Viel Spaß, tschüss. WSF, Nashville. rocking cat and just enjoy the show. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Ja, wie je zwei Wochen, es ist die wang Stunde bei Wüstewelle Honky Tonk Live, Stefan Rock am Mikrofon. Sommer ist eigentlich vorbei, aber die Sonne zum Glück scheint noch. Und was ich heute euch vorstellen würde, also Sie wissen bestimmt, dass die Frauen sind für uns Männer, Sänger und alle Inspiration und deshalb können wir auch äh, über Frauen und von Frauen hören. Und wir fangen jetzt gleich an mit Winona Judd, dieser Diva aus Nashville, Tennessee. Und das Lied ist auch ganz eindeutig. Das heißt einfach Girls with Guitars. Judd mit Girls with Guitars. Und apropos Gitarren, wir haben schon vor ein paar Wochen über George Thorogood gesprochen. George Thorogood mit einem neuen Album. Wir haben schon älteren Lieder von ihm angehört in den letzten Wochen. Aber jetzt, es kommt die Zeit, um das endlich mal das neue Album von George Thorogood zu hören. Und er hat auch natürlich die Girls als seine Hauptthema. Das Album heißt 2120 South Michigan Avenue. Es ist einfach so die Adresse von Chess Records in Chicago, Illinois. Chess Records, es ist diese Plattenfirma genauso äh, wichtig wie Sun Records in Memphis, Tennessee die viele Bluesmen und Rock'n'Roller entdeckt hat. Leute wie Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon haben dort angefangen und auch Leute wie Chuck Berry und Bo Diddley. Und heute mit diesem Album George Thorogood, also zahlt einfach seine Ehre zu diesen äh, Pioneer of Rock'n'Roll und Blues mit diesem Album. Jetzt hören wir das, also ein Cover, weil das ist natürlich ein Coveralbum als Tribute zu den Chess Records Künstlern und das heißt einfach Seven Son, das ist ein Lied von Willie Dixon. Also pass bitte auf, es ist Light Guitar, es ist Autobahnmusik, es klingt irgendwie wie ZZ Top und es kann nur bei Honky Tonk Live laufen. Everybody talking about the seventh sun in the whole wide world. There is only one, and I'm the one. I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one that calls seven son. Well, I can tell your future when it come to pass, and even make your little heart beat fast. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman has got another man. I'm the one. Said I'm the one. close and I can squeeze you tight and make love to you both day and night. Heal the sick and raise the dead and make the little girls talk out of their head. I'm the one. I'm the one. Yeah. Talk. Seven Son mit äh, George Thorogood mit diesem Album 2120 South Michigan Avenue. Das Lied wurde damals geschrieben von Willie Dixon und jetzt hören wir, also wir hören sowieso später sowieso wieder ein Stück von George Thorogood mit diesem Album, aber gleich wir aus Chicago. Wir kehren mal nach Nashville zurück mit Joylin White schon vor einigen Jahren mit, mit diesen kleinen Tränen. Das heißt einfach, wo es Little Tears und das singt eine Frau. Man muss dann wirklich aufpassen. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. I'm only crying. Tears von Joy Lynn White. Wir haben unser Trip in Chicago mit George Thorogood angefangen, dann mit Joy Lee, Joy Lynn White durch Nashville, Tennessee und dann wir fahren weiter in Süden nach New Orleans und zwar in the Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico, es ist ein Lied von Steve Earle. Steve Earle haben wir aus diesem also relativ neuen Album vor einem paar Wochen schon ein paar Mal äh, Waiting, äh, Waiting in the Sky gehört. Aber jetzt hören wir ein neues Stück von diesem Album. Das Album sei, heißt I Never Get Out of This World Alive. Der Titel kommt aus einem Lied von Hank Williams damals. Hank Williams, einer der Paten von Honky Tonk Live. Und dieses, also dieses wunderschöne Album von, äh, von Steve Earle äh, wurde von T-Bone Burnett produziert. Und wer ist T-Bone Burnett? Äh, er ist Produzent. Er ist Produzent gewesen von äh, diesem Original Soundtrack von O Brother oder noch von Crazy Heart mit äh, Jeff Bridges oder Great Balls of Fire, der Film über Jerry Lewis. Äh, t Burnett ist eigentlich ein Spezialist von Roots Music und das hören wir sofort mit. Äh, diesem Stück aus diesem Album von Steve Earle. Das klingt sowieso sehr country, sehr roots, sehr Amerikaner, wie, so wie wir hier mögen. The Gulf of Mexico, das ist typisches Country, das ist Steve Earle und das läuft nur bei Honky Tonk Live. Come and gather round me, people, and a tale to you I'll tell. of my father and his father in the days before the spill. With an endless sky above him and a restless sea below, and every blessing flowing from the Gulf of Mexico. Earl mit The Gulf of Mexico. Wie er selber schreibt in den Liner Notes von diesem Album, äh, Steve Earl äh, hat sich sehr viel vom Tod inspiriert, äh, weil er also die Lieder äh, angefangen hat zu schreiben, ungefähr als sein Vater starb Ende 2007. Und äh, ja, also das Thema äh, von diesen Liedern ist relativ schwarz. Es geht um Tod, um, um seinen Geliebten zu, zu verlassen. Aber es ist vielleicht einer der tiefsten Alben, also das Steve selber aufgenommen hat. Aber es gibt kein Album von Steve, das nicht tief war. Und äh, das hört man sowieso als Stimmung auf dem ganzen Album und wir werden sowieso auch später heute äh, noch äh, ein Stück davon hören. Und apropos Tod, es war eigentlich auch das Rede von George Thorogood, das wir davor gehört haben mit äh, diesem Tribute zu den Bluesmen von Chicago, weil die sind auch eigentlich alle schon tot. Und sie wissen, dass wir bei Honky Tonk Live die Toten mögen. Äh, es gibt sehr viele. Und äh, leiden, leider auch im Sommer in den letzten Wochen ist ein großer Bluesmann gestorben und zwar Honeyboy Edwards, äh, David Honeyboy Edwards. In Tübingen, man kennt ihn, weil er in 2004 kam hier im Sudhaus, um ein Konzert zu machen. Eigentlich er war schon alt, er starb jetzt bei über 94 Jahre alt. Also das heißt, als er kam 2004, er war schon äh, also sowieso über 85 Jahre alt. Und äh, ja, also man kann einfach nur sagen, er starb als ein alter Mann und so ist es auch schön und nicht wie ein junger Rock'n'Roller. David Honeyboy Edwards war äh, ein Freund, ein Begleiter von Robert Johnson, einer der anderen Paten von Honky Tonk Live. Und wir kehren mit ihm nach Chicago zurück, zurück, danach wieder mit George Thorogood. Das Lied ist ein Klassiker, das heißt Sweet Home Chicago. Also wir hören jetzt die Version von David Honeyboy Edwards und danach wir bleiben einfach in Chicago. Es läuft alles nur bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. sweet home, Chicago. I'm drinking cause I'm derby, I'm drinking cause I'm blue. I tried pretty well this morning, baby. I can't get along with you while trying here. David Honeyboard Edwards. Wir sind mit ihm nach Chicago zurückgefahren und wer spricht von Chicago Blues, kann nicht von Muddy Waters nichts sagen. Muddy Waters, der auch wie Honeyboy Edwards oder viele andere Bluesmen aus dem Mississippi kam, also aus dem Country, aus dem Land, kam nach Chicago, um sein Leben zu verdienen und das hat er verdient als Musiker. Muddy Waters, jetzt hören wir mit diesem Blues-Klassiker, das klingt auch ziemlich wie Rockabilly. Es ist mit äh, Slap Bass, Slap Kontrabass und äh, man kann das, also dieses Lied betrachten als ein Vorgänger von dem Rockabilly äh, mit Elvis Presley, später mit That's Alright Mama oder Baby Let's Play House. Das heißt, I can be satisfied und das ist, wie wir heute angesagt haben, wieder ein Lied über ein, eine Frau. Aber in dem Fall ist Muddy Waters mit, äh, mit dieser Frau nicht begeistert. Das gehört auch dazu. be back no more. Going back down south, child, don't you woman, I'm trouble. I be all alone Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't be hung. Well, I feel like snapping, pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble. I be all worried mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't get on. didn't see not a doggone thing. Woman, I was full I was all wood night. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little baby, she gonna jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble i be all worried Well, honey, ain't no way for me And I just can't keep on crying. Yeah. I can be satisfied, muddy waters. Es war schon Ende der 40er Jahre eigentlich äh, genau da, gerade davor, wo Rockabilly angefangen hat. Und man kann mit diesem Lied hören, dass er Elvis Presley und die anderen beeinflusst hat. Apropos Einflüsse, wir bleiben in Chicago, wie also mit George Thorogood, den wir äh, davor gehört haben. Äh, mit diesem Tribute-Album. Das heißt 2120 South Michigan Avenue, die Adresse von Chess Records in Chicago. Und jetzt können wir hören ein Tribute zu Bodily. Bodily, also den wir auch schon öfters abgespielt haben, der vielleicht Erfinder von Jungle Beat, Jungle Music mit diesem Lied Bo Diddley, auch äh, von Buddy Holly unter anderem gecovert. Aber jetzt hören wir die Version von 2011 mit George Thorogood. Well, I just love by baby diamond ring. Yeah, Bo Diddley mit George Thorogood mit diesem Lied Bo Diddley, das heißt Bo Diddley und es wurde von Bo Diddley geschrieben und damals aufgenommen. Frauen sind immer noch unsere Inspiration, äh, heute wie eigentlich jeden Tag und deshalb könnten wir jetzt logischerweise weitere Lieder über sie hören. Äh, ja, Sie hören Wüstewelle 96,6. Honky Tonk Live Stefan Rock am Mikrofon, wie in zwei Wochen. Äh, alle die Sendungen, die Sie hier hören, machen wir eigentlich ehrenamtlich, deshalb als freier Sender ohne Werbung und äh, also auch frei mit dem Inhalt, den wir hier forschen können brauchen wir Ihre Unterstützung. Sie können gerne unsere Webseite www.wüste-welle.de anschauen. Drauf gibt es alle Adressen und so weiter, äh, um uns zu unterstützen. Vergessen Sie nicht, es ist sowieso ein Sender ohne Werbung und die ganze Musik oder diese ganze, ich weiß nicht, politische Rede oder die Stimme, die wir, also die wir geben äh, zu Leuten, können sie eigentlich nirgends hören. Wir sind eigentlich das einzige freie Radio in Tübingen, Reutlingen. Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung alles auf wüste-welle.de. Und alles, was diese Sendung betrifft, und besonders also diese ganze Roots-Musik mit Gitarren, mit Kontrabässe, mit Mundharmonika, mit Stillgitarren, gibt's alles unter www.honkytonklive.com. Und alle die Künstler, die Sie hier hören, können Sie wiederfinden auf honkytonklive.com. Gibt es zum Beispiel diese honkytonklive TV, äh, das YouTube-Channel von honkytonklive, wo Sie die Künstler schauen können, die wir hier abspielen. Also nicht nur auf Wüstewelle hören, sondern auf, auch auf honkytonklive.com schauen und äh, natürlich diese Sendung immer wieder hören als Podcast auf honkytonklife.com. Jetzt machen wir weiter mit unserer lieben Frauen, unserer Inspiration. Das heißt jetzt Honky Tonk Queen, das wird von Big Sandy and the Fly Right Boys gesungen und es ist ziemlich Country, Boogie oder Rockabilly, wie wie es immer heißen kann, und das läuft natürlich nur bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Honky Tonk Man, just keep on dancing. I just bet you know it. You've got everything it takes. You know just how to show it, honky tonk queen. You're so good looking. Well, I bet you know you're the cutie of this time. love is Skeleton Queen mit äh, Big Sandy and a Fly Right Boy. Das ist schon lang her, eigentlich 95, ja. Über 15 Jahre alt ist dieses Lied, aber das klingt wie in den 50er Jahren. Das heißt einfach, die Musik ist zeitlos. Wir bleiben mit diesem gleichen Rhythmus, gleichen Bereich mit den Bonville Barons, dieser Duett aus England mit, also die Hälfte dieser Duette ist französisch eigentlich, mit Jan aus Lyon, die Bonville Barons, das heißt Rockabilly und das ist auch, es klingt ähnlich eigentlich. just fine. Rockabity. Okay, es, also man schreibt das, man spricht das aus Rockabilly. Es klingt ähnlich wie Rockabilly, das ist Rockabilly Music, aber der Titel heißt Rockabilly, Rockabity und das ist also wie der Titel selber das eindeutigerweise sagt. Es geht wieder über eine Frau und die sind sowieso unsere Inspiration und das beweisen wir heute mit den verschiedenen Künstlern. Und apropos Künstler, gibt es einen, den ich diese Woche entdeckt habe. Zufälligerweise mein ganz alter Freund Jens, der Jens Grimm, hat mich angerufen und sagte mir, hey Stefan, ich habe etwas für dich entdeckt, perfekt für deine Sendung und das habe ich äh, nach dem Hören sofort zugestimmt. Der Typ heißt Sissig Steve. Man kann den entdecken äh, im Internet, äh, bei YouTube. Äh, Sie können jetzt sogar sofort äh, bei Honky Tonk Live das Video sehen, bei honkytonklive.com auf Honky Tonk Live TV. Das ist das ganz erste Featured Video vorgestellt. Der Typ heißt Sissy Steve. Er singt also wie ein Typ, der viel gelebt hat, viele Sachen erlebt hat und äh, allein mit seiner Gitarre, mit seiner Slide-Gitarre, das passt. Sein Profil passt perfekt zu Honky Tonk Live und das hören wir sofort. Der Typ heißt C6 Steve und es kann nur bei Honky Tonk Live laufen. You said jump, I said hi hi. Exactly, you want me to jump to. Mm-hmm. And you said walk, I will walk to the end of the line and back to you. Mm-hmm. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. say, boy, do you really love me? Well, I ain't got much words to say. Baby, let me write my answer down in the sand by the waves. Baby, my name is Steve, and I'm your riding man. Yes, I am. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. If you want me to stay, I stash my sleeping says more than anything in my life I ever said. My name is Steve and I'm your staying man. Yes, I am. My name is Steve and I'm your riding man. Yes, I am. My name's Steve and I'm your walking man. Yes, I am. Yeah, my name is Steve and I am your walking man. Dieser C6 Steve, das war für dich, Jens, dieser alte C6 Steve, der, äh, ja, der auch sehr besonders äh, aussieht eigentlich. Der Sissit Steve äh, auf der Bühne hat nur eine Kappe, seine ganz alte Hose. Eigentlich vielleicht irgendwie typisch Country, also kein Anzug oder keine flashy Anzug. Der Typ ist eigentlich ganz einfach auf der Bühne, genauso wie seine Lieder sich anhören. Und apropos einfache Lieder, Country Music, einfache Musik jetzt. Also zum Beispiel hören wir äh, der Pate von Honky Tonk Gleich, vielleicht derjenige, ohne den die Sendung würde nie da gewesen. Einfach Hank Williams mit einem Lied wieder, mit einem Lied von einer Frau inspiriert. Der Titel ist wieder normal, wie in vielen country lieder eindeutig. Das heißt My Sweet Love Ain't Around. Es ist Hank Williams, vielleicht eine, eins seiner schönsten Lieder. Dies ist aber das erste Mal, dass wir das bei Honky Tonk Live hören. Sie hören Wüstewelle 96,6. Wir sind das einzige freie Radio in Tübingen-Reutlingen. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. eine brennende Gitarre. Das ist die Gitarre von Brian Setzer. Das also der Stück heißt Packet. Das haben wir entdeckt, auch vor einigen Wochen, auf diesem Album ganz instrumental von Brian Setzer. Er ist ein guter Sänger, aber er hat für dieses Album gelegenheitlich eigentlich als Sänger gestreikt und nur seine Gitarre gespielt, zum Beispiel mit diesem Pickpocket oder Coverversion von Biba Pelula oder noch von Blue Moon of Kentucky, alles instrumental. Das Album heißt Setzer Go goes instrumental. Es ist ein, Wörter, ein Wörterspiel, als ob er äh, Brainsetzer ins äh, Psychokrankenhaus äh, gehen würde. Setzer goes instrumental. Wir sind jetzt fast knapp zu Ende. Wir hören weiter ein Stück von Steve Earle. Das wird das letzte Lied sein für heute. Er singt sogar mit seiner Frau Alison Moore und das Lied heißt einfach Heaven or Hell. Ich lasse euch wählen, ich lasse euch wählen mit uns bei Honky Tonk Live, Even or Hell. Steve Earle und Alison Moore aus diesem Album I'll Never Get Out of This World Alive. Hell, 60 Minuten sind fast vorbei und das läuft genauso jeden zwei Wochen mit Honky Tonk Live auf Wüstewelle. Vergessen Sie nicht, unseren Sender ganz gern unterstützen. Die ganzen Infos bei www.wüste-welle.de und alles, was diese Sendung betrifft, können Sie, also Honky Tonk Live läuft sowieso weiter im Internet jetzt bei www.honkytonklive.com. Drauf gibt es Verbindungen zu unserer Facebook-Seite, Twitter und so weiter und alles, was das heutige Internet betrifft.